խախտման արդյունքում արձանագրվել է երկու միջադեպ։ Հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցներից հրազենային վիրավորում են ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայողներ 1991 թվականին ծնված Էրիկ Բորիսի Մաթեոսյանը եւ 1990 1996 թվականին ծնված Ազատ Տիգրանի Բարսամյանը։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, բացի քրակային միջոցների կիրառումից, ադրբեջանական կողմը ժամը 1-ի սահմաներում արևելյան ակնա ուղությամբ ձեռնարկել է շուրջ 20 հոգուց բաղկացած դիվերսիոն հետախուզական խմբի ներթափանցման փորձ, որը Ղարաբաղյան ուժերի կողմից ժամանակին հայտնաբերվել եւ հետ է շպրտվել։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանումները հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակ շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը եւ վերահսկել օպերատիվ իրավիճակը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գերիների պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը հերքում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունները, թե հայկական կողմը հրաժարվում է ադրբեջանին հանձնել զոհված ադրբեջանցի զինծառայողի մարմինը։ Նա ասել է, որ հայկական կողմում ադրբեջանցի զինծառայողի դիակ չկա։ Չկա նման բան, հայկական կողմում դիակ չկա, վստահեցրել է Վիկտոր Քոչարյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ անհայտ կորած հայ զինծառայողի մասին տեղեկություններ չկան։ Նորություններ դեռ չունենք, դեռ բանակցություններ են գնում նշել է Վիկտոր Քոչարյանը։ Ապրիլի 2-ից Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի եւ լայնածավալ մարտական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմը փնտրում էր 19 անհայտ կորած զինծառայողի։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 17-ին ընդունել է Եվրոպական խորհրդարանի չեխ падգամավոր Յարոմիր Շտետինային։ Հանդիպանը, որին ներկա էին ԼՂՀ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը եւ Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը, արծարծվել են Եվրոպա-Արցախ կապերին եւ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով վերջին օրերին մեր հանրապետությունում ստեղ ստեղծված իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատել Յարոմիր Շտետինայի սկզբունքային դիրքորոշումը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության արդարացի կարգավորման եւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում, այն որակելով որպես մարդասիրության եւ անաչառության վար դրսեւորում։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Յարոմիր Շտետինան ասաց, որ եկել է Արցախ անձամբ տեսնելու թե ինչ է կատարվում այստեղ последнее время, особенно когда произошла прецедентная атака Азербайджана на Горному Карабаху, мы занимаемся Վերջին օրերին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա, Եվրոպադգամավորներն ավելի շատ սկսեցին զբաղվել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությամբ։ Այն համարվում էր սառեցված եւ գույություն չուներ միջազգային հանրության համար։ Այդ պատճառով եկա անձամբ տեսնելու թե ինչ է այստեղ կատարվել։ Դա իմ այցի առաջին պատճառն է։ Երկրորդն էլ, որպես լրագրող, շատ եմ լուսաբանել Ղարաբաղյան պատերազմը։ Անցյալ շաբաթ Եվրամիության գերագույն հանձնակատարը հայտարարեց, որ լուծել հակամարտությունն ուժի կիրառմամբ անհնար է։ Կարծում եմ ասվածը ճիշտ է, ոչ նրա համար, որ միջազգային հանրությունն է այդպես ուզում։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես են մարդիկ այստեղ կռվել, զոհվել եւ ինչպես են Ղարաբաղցիներն այս փոքրիկ երկիրը դարձրել ամրոց։ Նրան ռազմագործողությամբ գravelն անհնար է է։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Եվրոպական խորհրդարանի չեխ падգամավոր Յարոմիր Շտետինային եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանին երեկ ընդունել է նաեւ ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Հանդիպանը մասնակցում էին ԼՂՀ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը եւ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թոմասյանը։ Ողջունելով հյուրերին խորհրդարանի ղեկավարը բարձր է գնահատել Հայաստանին եւ հայկական թեմաների Հայաստանին վերաբերող բոլոր հարցերում Յարոմիր Շտետինայի Եվրախորհրդարանում ծավալած ակտիվ գործնեությունը, մասնավորապես հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման կտրվածքով։ Անգծելով Եվրախորհրդարանականի այցն Արցախ, Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին Ադրբեջանի նախաձեռնած լայնամասշտաբ գործողություններից հետո եւ կարեւորելով առաջին ձերքից ինֆորմացիա ստանալու նրա որոշումը, խորհրդարանի ղեկավարը նշել է. Շատ կարևոր է, որ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ եվրոպական կառույցներում զեկույցներ ներկայացնող անձինք ամբողջությամբ իրազեկված լինեն, որպեսզի լսարանը, որտեղ նրանք քննարկում են այս կամ այն տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր, օգտվի ստույգ եւ հավաստի տեղեկատվությունից։ Յարոմիր Շտետինան երախտագիտություն հայտնելով ազգային ժողովի նախագահին ընդունելության համար կարևոր է համարել խորհրդարանական դիվանագիտության դերը Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչելիության միության գործընթացում։ Այդ համատեքստում խորհրդարանականները քննարկել են հետագա համագործակցության շրջանակները։ Չեխ падգամավորի խնդրանքով Աշոտ Հուլյանը համառոտ ներկայացրել է Արցախի խորհրդարանի պատմությունը եւ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի գործնեությունը։ Եվրոպական խորհրդարանի անդամ Յարոմիր Շտետինային, ով Արցախ էր ժամանել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի ուղեկցությամբ, ապրիլի 17-ին ընդունել է նաև ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից ԼՂՀ դեմ սանձազերծված լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի եւ դրա հետևանքների շուրջ։ ԼՂՀ արտգործնախարարը նշել է, որ այն Ադրբեջանի կողմից վաղուց նախապատրաստված եւ կանխամտածված փորձեր տապալել խաղաղ գործընթացը եւ լուծել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով, որը սակայն ցախողվեց։ Կարեն Միրզոյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից այդ ընթացքում իրականացվել են ռազմական հանցագործություններ, որոնք ուղեկցվում էին պատերազմի օրենքների եւ սովորույթների եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքների իրավունքի նորմերի զանգվածային խախտումներով։ Հանդիպան ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև Արցախի եւ Եվրամիության միջև կապերի ամրապնմանն ու զարգացմանն առնչվող մի շարք հարցերի։ Այս օրերին ինժեներական ակտիվ աշխատանքներ են տարվում առաջնագծում։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Արցախա-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ընդհանուր առմամբ աշխատում է 56 միավոր տեխնիկա։ Մի կողմից վերակառուցվում են սահմանամերձ բնակավայրերում հրետակոծությունից տուժածները, մյուս կողմից դիրքերում արագ տեմպերով ամրապնդվում են ինժեներական կառույցները։ Օրերս քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանն այցելել է հարավային սահման տեղեկանալու աշխատանքների ընթացքին հրադադարը հայտարարելուց հետո լայնածավալ աշխատանքներ սկսվեցին ինժեներական կառույցների կառուցման ուղղությամբ ամբողջ պաշտպանության բանակի առաջնագծի երկայնքով։ Սա շատ կարևոր աշխատանք է եւ բոլոր մեր մեխանիզատորները եւ բոլոր մեխանիզական կազմակերպությունները հենց առաջին օրվանից մեծ ըմբռնումով մոտիկանում այս գործին։ Շինարարական աշխատանքներին միացել են տարբեր ընկերություններ, ոմանք դրամական օգնությամբ, մյուսները շինանյութով եւ աշխատուժով։ Մենք պատրաստ ենք գիշեր ցերեկ ներդնել մեր հնարավորության սահմանում մեր կարողությունները, լինի տեխնիկայի մասով, լինի մասնագիտական, լինի բարեգործական։ Առաջորդանից եկանք դե աշխատում ենք քեմագինելու հետ մեսալդները։ Ինչքան կարին կիճա քեմագին փնում ենք։ Ընկերությունը կամավոր իր հիմունքներով ուղարկել է մեզ թե որպեսի աջակցենք բանակին, որ խաղաղություն լինի։ Այս օրերին սահմանի պաշտպանության հարցն առավել քան երբեք ստապ գիտակցում է Արցախի ու Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Պատերազմական գործողությունները հիշեցրին, որ հարևանությամբ նենք թշնամին է, որի ոտնձգությունների դեմն առնելու առաջին պարզ պայմանը անառիկ սահմանն է։ Համոզված է նաև քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը թե Ստեփանակերտում, թե մեր թիկունքի բնակավայրերում, առ ոչինչ չէ, եթե մեր սահմանը անառիկ չէ, եթե մեր սահմանում կան խնդիրներ, եւ այդ ամենը հաշվի առնելով, հենց առաջվանից էլ մեր բոլոր շինարները լծվել են այս հայնասեր գործին։ Բելլալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համաձայն սահմանամերձ բնակավայրերից մայրաքաղաք տեղափոխված բնակիչներին օրերս հոգեբանական աջակցություն են ցուցաբերել Ստեփանակերտի մանկական եւ մեծահասակների պոլիկլինիկաների հոգեբանները։ Ստեփանակերտի Արմինե Փակումյանի անվան պոլիկլինիկայի հոգեբան Իվետա Ավետիսյանի հետ թեմայի շուրջ զրուցել է Յուլիա Վանյանը։ Սեփական անձի եւ հարազատների կյանքին սվառնացող վտանգի զգացումն ամենածանր սթրեսային իրավիճակն է, որը կարող է պատահել մարդու հետ։ Հոգեբան Իվետա Ավետիսյանի գնահատմամբ Ընդհանրապես ամենածանր ազդեցություն ունեցող ստրեսային իրավիճակը դա այն իրավիճակն է, որ կապված է մարդկանց միտումնավոր չարագործությունների հետ, որը եւ տեղի ունենում պատերազմի ժամանակ։ Ապրիլի սկզբին Սահմանամերձ գյուղերից տեղահանվածների վիճակն էլ ավելի է ծանրացնում այն հանգամանքը, որ նրանցից շատերն այս երևույթին առնչվում են արդեն երկրորդ անգամ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը յուրովի է պայքարում այս փորձության դեմ, եւ թե ինչպես այն կհաղթահարի, կախված է մարդու անձնային անհատական հատկություններից, ասում է հոգեբանը։ Դա կախված է մարդու բնավորությունից, անձի խոցելությունից, մարդու հարմար ողականության հատկություններից եւ նաեւ նրանից թե կկրկնվեն թե չէ այդ ստրեսային իրավիճակները Հոգեբաները տեղահանվածների հետ սկսել են աշխատել իրադարձություններից անմիջապես հետո, եւ նրանց հոգեվիճակի դրական դեղաշարժը զգացվել է մասնագետների արդեն մի քանի այցելությունից հետո։ Տեղահանված մարդիկ վերապրել են ցաներ իրավիճակներ, որոնք կապված էին իրենց եւ իրենց հարազատների կյանքին սպառնացող տանգի հետ։ Սկզբնական շրջանում նրանց մոտ նկատվում էր բարձր տագնապայնություն, որը ուղեկցում էր ընկճված ճնշված տրամադրությամբ եւ մարդիկ ինքնափոխ էին։ Հետո աստիճանաբար տրամադրությունը կայունացավ, միջանձնային շփումները մի քիչ ակտիվացան եւ արդեն նրանք մտածում էին ապագայի մասին, Դրան իհարկե նպաստեց հասարակության սրտացավ վերաբերմունքը եւ աջակցությունը։ Սա սթրեսի առաջին փուլն է, որը մենք հաղթահարեցինք համատեղ ուժերով, ասում է հոկեբան Իվետա Ավետիսյանը։ Հետագայում այդ ապրումները դարձյալ կարող են արտահայտվել այս կամ այն կերպ։ Դա կախված կլինի ոչ միայն նրանց անձնային հատկանիշներից, այլև դեպքերի հետագա զարգացումներից։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի քաղաքական բյուրոյի նիստում այսօր որոշում է կայացվել վիայժողովի օրակարգում չընդգրկել Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված որևէ հարց։ Ավելի վաղ հայտնվել էր, որ վիայժողովի քաղաքական բյուրոյի օրակարգում ներառված էր Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող միանգամից 3 հարց։ Հայաստանի պատվիրակության անդամները Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի բոլոր խմբակցություններում բաժանում են Ադրբեջանի կողմից կատարված պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ պատրաստված գրքույկներ, որոնցում ներկայացված են Ադրբեջանի կողմից տարեց մարդկանց սպանությունները, զինվորի գլխատումը, երեխաների սպանությունները։ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության անդամների այս քայլը զայրացրել է Ադրբեջանի պատվիրակության անդամներին փաստը, որ բախումները տեղի ունեցան այն ընթացքում, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները Վաշինգտոնում էին, պետք է ստանար խիստ արձագանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Այդ մասին ասել է ԱՄՆ Կոնգրեսի ներկայացիչների պալատի անդամ Ֆրանկ Փալոնը, որը կոնգրեսական Ռոբերտ Դոլդի հետ նախաձեռնել է Ադրբեջանին ամերիկյան ռազմական հատկացումների դադարեցման մասին առաջարկը։ Ինձ անհանգստացնում էին վերջին շրջանում Ադրբեջանի կառավարության կողմից հնչող ագրեսիվ հայտարարությունները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ հանգեցնում էին բախումների շփման գծում։ Սա ի վերջո հանգեցրեց վերջին իրադարձություններին։ Մեր նախաձեռնության նպատակն է, որ ԱՄՆ-ի կառավարությունը ավելի լրջորեն արձագանքի կատարվածին դադարեցնելով Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական օգնությունը։ Չեմ կարծում, որ ակտիվ պատերազմի պարագայում մենք պետք է որևէ ռազմական ռազմական աջակցություն հատկացնենք կողմերին, ընդգծել է Փալոնը։ Ստամբուլում իսլամական համագործակցության գազམ་ակերպության Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դերտմամբ ընդունված ամփոփիչ փաստաթղթում տեղ գտած ձևակերպումները ամբողջությամբ աղավաղում են Ղարաբաղյան հակամարտության էությունը, որն արդյունք է Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ռազմական եղանակով ճնշելու քաղաքականության։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Տվյալ ձևակերպումներով մերժվում է ժողովրդերի ինքնորոշման իրավունքի նկատմամբ հարգանքը, որը հանդիսանում է նաև իսլամական համագործակցության կազմակերպության նպատակներից մեկը, եւ որի հիման վրա ձևավորվել է այդ կազմակերպության անդամ պետությունների մեծամասնությունը։ Իրական ագրեսոր Ադրբեջանը ներկայացվում է որպես զո, ինչը նա համարելու է աջակցություն ագրեսիայի նոր ալիք ծավալելուն եւ Ղարաբաղյան հակամարտությանը կրոնական երանգ կյանք հաղորդելու իր ջանքերին, նշել է փոխնախարարը։ Ադրբեջանի նախագահի հասարակական քաղաքական գծով օգնական Ալի Հասանովը հայտարարել է, որ առաջիկայում կարող են վերսկսվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարման ուղված բանակցությունները։ Այս մասին տեղեկացնում է ռուսական ՏԱՍ լրատվական գործակալությունը։ Հասանովի խոսքերով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցությունները վերսկսելու առաջարկը ստացվել է Մոսկվայից եւ ավելացրել, որ այժմ նախապատրաստվում է բանակցային գործընթացը։ Հնարավոր հնարավոր է առաջիկա օրերին սկսվի բնակցությունների հակեցած փուլ։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի ապրիլի 5-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերրախոսազրույց էր ունեցել ադրբեջանցի եւ հայ իր պաշտոնակիցների հետ եւ հայտարարել, որ Ռուսաստանը կանի իրենից կախված ամեն ինչ, որպեսզի նպաստի հակամարտության կարգավորմանը մարզասերների համար։ Բրոնզկամարտի Հայաստանի հավաքականը Ռիոյի Օլիմպիական խաղերին կմասնակցի 4 մարզիկներով։ Հիշեցնենք, որ Սամսունում հայ բրոնզկամարտիկներից օլիմպիական ուղեգիր են նվաճել 49 կիլոգրամ քաշային Արթուր Հովանիսյանը, 52 կիլոգրամ քաշային Նարեկ Աբգարյանը, ովքեր պարտվել էին եզրափակիչում, եւ երրորդ տեղ գրաված 56 կիլոգրամ քաշային Արամ Ավակյանն ու 69 կիլոգրամ քաշային Վլադիմիր Մարկարյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 6-ից 9, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։